HDR con DJ Alex. Salimos de abajo y nos vamos para arriba. Gracias a Dios por darme esta vida. Tengo al diablo pidiendo que siga. Salimos de abajo y vamos para arriba. Estamos subiendo, parezco un cohete. Tengo la chispa de los 17. Todo mi se atrás el billete. Todo tu se atrás un roquete. Antes no tenía ni un pepa a comer. Ahora tengo un par de pepas a estar. Yo siempre supe lo que había que hacer. Por eso, un par se me quieren matar. Toda la noche subiendo el nivel. Contando el dinero, estamos en el trap. pa' brillar. Poneme la pista que quiera, que estoy bendecido, nací pa' brillar. Hoy en noche de perreo y toda la gata perrean. La que tiene novio que quede esperando afuera. Anillo y cadena, me siento Illuminati. A veces ando sin plata, se lo y dentro gratis. Me junté con DJL, me compré un par de botellas. Todos nos miran raro, brillamos como una estrella. Las mujeres son bellas, pelean entre ellas, me persiguen con el auto, casi que me atropellan. La vida me cambió, yo que me avaló. Me vio para ir a la tierra y me tiró la bendición. El diablo que me busca, pero mi que me defiende. La fama que me llama y el talento que la atiende. Estamos subiendo, para ese dólar. Soy argentino como Maradona. Vos sabés cuando me ves en persona. La alegría, la humildad me detona. Estoy fumando un XL con cuatro nenas y con cinco nenes. En una camioneta con todos los negas. Vos sabés que mi gente no frena. Tengo en puga el PBA. Ella que bebe le sale bien. Primero Federico, después Moé. La vida cambia, ya lo sabés. La vuelta a la vida que me giró. La casaca me dieron, se transpiró. Yo puse la cara, Dios me eligió. Dijo que soy uno en un millón. Salimos de abajo y nos vamos para arriba. Gracias a Dios por darme esta vida. Tengo al diablo pidiendo que siga. Salimos de abajo y nos vamos para arriba. Brr. HR, el dueño del turraje. Pa' que las guerras suben y pa' que la guacha bajen. Con DJ Alex, pregúntale si le sale. Episodio 11, sponsor Dios, San Martín. Brr.